assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz ibrohim alayhissalom ibrohim alayhissalom va tirildirishdagi isbot qadimgi davrda bobilon davlatidagi xalqlar bayashat va xotirjam yashasimi lekin e'tiqod jihati tuyuq yo'lda edi ular but yasaydi bo'tqa cho'qinadi ammo o'zlarini yaratgan va baxt ato qilgan allohni zodiyat etmaydi shu chog'da podshoh namrud ibn kanankus bobulun davlatining katta huquqini tizginlab olib o'z beshimchilik bilan hokimiyat yurgizyotadi u o'zining jahonda hammadan boy qudratlik hammadan ustun huquqdor ekanligini fuqarolarning bo'lsa galvon nodonligini ko'rib o'zini iloh qilib olib kishilardan cho'qinishni talab qildi. U shunda qaraydi. Kishilar quliqi anglamas, ko'zi ko'rmas, foydasimi yo'q, ziynimi yo'q ashu tashlarga va haykallarga nadallarcha cho'qing'ayada man nima uchun ularni o'zimga cho'qindirolmayman man shuncha so'zman bilimli ham sazgur uning ustiga fikr yurgiza olayman kishilarga foyda yetkaza olayman ularni qo'g'diya olayman kambag'alni boy esilləni pəs qıla alaymən. Mən paş və heykəllərdən köp artıq durmən. Cəhalətlik və qalaqlıq hökm sürüb durğan bundaq mühit və cəmiyyətdə İbrahim əleyhissalam məşu padişahlıqdakı Fidan İrəm şəhərində dünyaya gəldi. Onun adısı Azər idi. İbrahim əleyhissalam doğulğandan keyin Allah Taala onunğa aql parasət və həqiqət ata qıldı. O özünün doğru düşüncəsi o'tkir fikri va allohdan nozil bo'lgan vahiyga asosan bunularni çişendi. alloh taolo birdir olamdagi hamma narsa uning ilkidir bo'ladi u dunyoning hukmdoridir kishilar cho'qinib yurgan but ularni allohning hech qandaq mehr shafqatiga İbrahim ibrohim kişilerini kishilarni Allah'a allohga e'tiqod qilishga da'vat qilish orqali ularni mushriklik patqig'idan kararı geldi. keldi Şundaqla kişilərini azğın yoldan qaytırış, yaman yoldan doğru yolğa başlaşqa muhazırlandı. İbrahim əleyhissalam Allahqa intayın ixlasmən idi. Allah'ın qudretigi qatti işinət. O Allah'tan özgü nazil bolğan Allah Taala insanlarni ölgəndən keyin mütirildirə alaydı. у o dünyadakı təqdiri бу bu dunyodagi harakatiga bog'liqdir degan vaisiga ishinadi У aql parasti va nazar doirasini kengaytirish o'z e'tiqodini qat'iylashtirish tashviq qilishda aniq dalil isbotga ega bo'lish uchun allohning tirildirish isbotini o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'ldida allohdan odam o'lgandan keyin chirigan jasadga qandoq jon ato qiladiganligini ko'rsatib berishni talab qildi alloh taolo ibrohim alayhissalomga ey ibrohim o'liklarni oladiganligimga ishonmadingmi dedi Yoq, men sana ishinaman deb javob berdi Ibrohim alayhissalom. Sen bu haqda menga bisharat bergan eding. Men sana e'tiqod qilaman, butunlay e'tiqod qilaman. Lekin ko'nglimni qaror topqizib, qat'iy ishonchi bilan tashviq qilish uchun tirildirish jihatidagi isbotlarni o'z ko'zim bilan ko'raymikin degan edim. İbrahim aleyhisselam öz könlünü tindirişini məqsəd qıqaşqa, Allahmı onun tələbini maqul gördü. alloh taolo ibrohim alayhissalomga shundoq amr qildi ey ibrohim qushtin to'tni og'in ularni o'zingga to'plag'in ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini oralashtirg'in ondin har bir taqqa ulardan bir bo'lakini qo'yg'in ondin ularni oldinga chaqirg'in shu chog'da ular mening irodam bo'yicha tirilib sening oldinga uchib keladi ibrohim alayhissalom allohning amri bo'yicha shundoq qildi u boyqi to'rt qushni chaqirganda bu qushlarning parchalanib ketgan a'zolari joy joyiga kelib tutishib tirildi Ondan Allohning irodasi bo'yicha ibrohim alayhissalomning yeniga uchib keldi ibrohim alayhissalom allohning tirildirishdiki isbotini o'z ko'zi bilan ko'rdi to'rt qushni ibrohim alayhissalom o'z qo'li bilan parchalagan ham ularning parchalangan a'zolarini o'z qo'li bilan bir necha tog' ustiga qo'ygan edi u qushlarni chaqirganda ular birdilla tirilib uchib keldi bu ishlarni ko'rgan har qanday kishi allohning o'lgan odamni tirildirib qayta hayot ato qila oladigan kuch qudratiga shubhilanmaydi mubodo alloh taolo biror ishni qilmoqchi bo'ladi ekan uni har qanday narsani to'sib ololmaydi alloh taolo hammaga qodirdir ibrohim alayhissalomning dadisiga nasihat qilishi ibrohim alayhissalomning dodisi ozar butga cho'qinatdi va but yasab sotadi ibrohim alayhissalomning eng yaqin kishisi shu edi shunga ibrohim alayhissalom hammadan avval dodisini to'g'ri yo'lga boshlashi va uningga nasihat qilish kerak edi uning ustiga dodi bo'g'ichini hidoyatga boshlashmo o'g'il bo'g'ichining vafodorligi bo'lib hisoblanadi uning dodisining but yasab boshqalarni butga cho'qindirishi kechirgili bo'lmaydigan gunoh edi dadisiga nasihat qilishining o'zi allohga ixlos qilganlik yomonlikni tup yiltizdan tugatganlik va kishilarni tuyuq yo'ldan qayturganlik bo'ladi ibrohim alayhissalom o'zining nasihatini dadisiga qabul qildirish hamda dadisining uni hurmat qilmadi deb ayblashidan ehtiyot qilish uchun dastlabda dadisining butqa cho'qindiganligining ahmoqona qiliq ekanligini ko'rsatmadi uni kamsitadigan ro'yi holatnimi ifodalamadi balki adab ikrom bilan әптік пұрсат тепіп өз лайығыда авал дадысы білән сөзләшті. О, алды білән атыбалылық мұнасуетіні муайелләштіріп, дадысының өзгі болған мұхаббетіні қозғыды. Андын мұлайымлық білән дадысыдың немі үшін бұтқы чоқындығалығыны сөреді вә бұ бұтланың кішілерінің дуа тилавет, әмді саналарыны аңламайдығалықы, cho'qinganligini ko'maydiganligi kishilarning beshiga kelgan baloyi ofatlarni ko'tirib yetolmaydiganligi ham kishilarning talab iltijolarini qondirolmaydiganligini ko'rsatdi ibrohim alayhissalom dadisining mansitmasligidan ansirab dadisiga dedi ey dada man haqiqatan san tehi bilmagan bilimlarga ega bo'ldim san manga ishongin man garchi kichik bo'lsammi oliyjanoblaq va obro'yda sanga yetmasammo lekin sen manga ishonishing lozim u dadisidan o'zining deganlari bo'yicha ish qilishni samimiy talab qildi va shundoq qilgandila hidoyat yo'liga mangolaydiganligini ko'rsatdi ibrohim alayhissalom dadisiga yana butqa cho'qinmaslik to'g'risida nasihat qildi chunki butqa cho'qinish rahim shafqatlik allohga osiylik qilib kishilarni yomonlikqa boshlaydigan shaytonga cho'qinganlik bo'ladi vaholanki shayton bo'lsa insonlarning dushmani u insonlarga baxt saodat bag'ishlaolmaydi faqat insonni baxtsizlikka va halokatga uchirtidi xalas. İbrahim aleyhisselam dadısını kulpatlik təqdirinin yetip gelişidin ihtiyat kılışka agaklandırdı. lekin dadisiga hürmet kılış yüzsüdün Allah'ın jazosidan ihtiyat kıl digen gepne qilmadi ibrohim alayhissalom dadisiga hidoyatni iniq ko'rsatdi va samimiy murojaat qildi vaolanki dadisi hozir o'g'lining samimiy murojaatini rad qildi va g'azablangan holda o'g'liga dedi ibrohim sen ilohlarimizga osiylik qilding navodi sen bu xatarlik yo'ldan darhol qaytmaydigan bo'lsang man seni tosh bilan urib o'ltirib o'taman o'shingni top mening g'azabimni qo'zg'ama Sen mendin menge ayrılıp get. Ailede sana turduğun orun yok. Sen menin hestaşlığımı erişemeysen. İbrahim aleyhisselam ken korsaklık bilen dadısının tehdidini kubul kılıp, alaydı izzet ikram bilen mundak dedi. Sana amallık olsun. Rabbimden sana mağfiret dileymen. Allah Taala bana hakikaten mihribandır. Siladin ve sila Allah Taala'nı koyup çokunu vatkan nersilerden yirek bolumen. Rabbimga ibodat qilaman, Rabbimning itoatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. Sura Maryam 47-48 oyat. Ibrohim alayhissalomning dadisini Allohga e'tiqod qildirish yo'lida qilgan urinishlari mag'lub bo'ldi. Shuning bilan u dadisining davomli turida tarsalik qilib, butqa cho'qinib, Allohga ishonmay yurganligiga qarab turishni xohlamay, qayg'u hasrat cho'mgan oldi dadisi bilan xo'shlashdi. ibrohim alayhissalomning butni chiqishi dodisining nasihatni rad qilganligi ibrohim alayhissalomni bakmu umidsizlantirdi o'g'li dodisini to'g'ri yo'lga boshladi dodisi g'aflatda o'tiyverdi o'g'li dodisini zalolatdan hidoyatga boshladi dodisi parvo qilmadi shunga ibrohim alayhissalom bunidan bakmu azoblandi lekin dodisining qo'polliqlari va sovuq muomalasidan mayuslanib ketmadi u haqiqatni davomli tashviq qilishga kishilarni butqa cho'qinmaslikqa davomli da'vat qilishga bal bog'ladi u kishilarni allohga iymon keltiradigan zalolatdan qo'l uzadigan qilish uchun har qandoq balo qazoga duch kelishdanmi bosh tortmaydigan jasoratga keldi ibrohim alayhissalom intayin aqlliq fikri o'tkir ishni mustaqil bir taraf qila oladigan kishi edi u o'z qavmidikilarning joyillik bilan davomli butqa cho'qinayotganligini ko'rib haq bilan naq ayrilmaydigan bu yerda yolg'iz eg'izdiki gapkili taynayverishning kor qilmaydiganligini sezdi u kishilarni tuyuq yo'ldan qaytirish dalolatdan hidoyatga boshlash va ularga e'tiqodning haqiqiy chin ma'nisini cho'nqur bildirishda faqat e'tiqodning haqiqiy mohiyatini ularga uqtirgandilar ondan natija hosil qilg'ili bo'ludi deb qaradi u kishilar bilan uchrashgan har qandaq vaqtdan imkoniyatning boricha foydalanib tashviqot ilib bordi bir qatim ibrohim alayhissalom mushriklardan sizlar nimaga cho'qinyapsizlar deb so'radi kishilar butini yana maqtab ko'ranglab ketishdi va buningdan keyinmi boshdan oyoqqacha tavranmasdan butga cho'qinaveridiganligini bildirishdi ular butlarga ibodat qilamiz bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi Sörü Şuara 71. ayet. İbrahim aleyhisselam ulanı baldırrak uyg'utish uchun ularga xuddi doktor kasalning tomirini tutib ko'rib dori bergandek muomala qildi. Shuning bilan billa, yana xuddi sotchi jinoyatchi bilan mashg'ul bo'layotgandek ularning o'y fikrlarini tushundi va tadqiq qildi. U ularning o'xshash bir masalaga bo'lgan boshqacha qarashlari va javoblarga nihoyatda diqqat qilatdi. hamda buningdan foydalanib ularning butqa cho'qinishdagi asosini yimirib tashlab oxirgi hisobda ularni qoyil qilishni ko'zlaydi ibrohim alayhissalom ularning sapsatillariga dalil isbotlar bilan radya berib ularning e'tiqodining zavolliq ekanligini ko'rsatib berdi ondin ulardan sizlar butni chaqirsanglar u anglay olamdi sizlar uning oldida tizilinib o'ltirsanglar u ko'ra olamdi o sizlarga biror yaxshilik yoki yomonlik olib kelalamdi deb so'radi ular ota bovlarimizning ularga ibodat qilganligini ko'rdik sura anbiya ellik uchinchi oyat deyishdi ular javob berib yerginishlik odat kuchlari ularni tuyuq yo'lda davomli mengayverishga majburlaydi ota bovlar osiylik qilg'ashqa avlodlarni davomli xatolashaverish kerak ekanda bu nima degan fojialik ish Bu dal ularni shayton o'z qopqiniga tushirib va ozdirib, ota bovisiga egishib osiylik qilishni sharaflik deb bilishga undiganlikdan bo'lsa kerak. Ular yo'ldan ozgan bo'lsa-mu, lekin ular yana o'zlarini to'g'ri yo'lda mengyapmiz deb qaragan. Bu nima degan nodonlik? Ular chaqirgan ovozlarini butning anglayolmaydiganligini, uning kishiga zinimi yo'q, ham hech qanday foydasimi yo'q ekanligini e'tirof qiladi. Ola yana butqi cho'qinish qadimqalani do'rashtilli iborat ekanligini mu e'tirof qiladi. Ola qalaning harakatini haqiqatning ulgisi, uzoqdan buyon davomlashib kelayotgan butqi cho'qinishni to'g'ri harakatning namunasi qilib olg'ashqa to'g'ri yo'ldan yiroqlab ketgan. İbrahim aleyhisselam ulağı. Silamo, ata ananlamu hakikaten roşen gumraklık silah dedi. Sura Enbiya 54. ayet. Ola, sen rastalla bizning butimizga töhmet qilavatamsan yoki bizga chaqchaq qilavatamsan dedi. Men sizlarga chaqchaq qilganim yo'q. Balkim sizlar bilan astoydil so'zlashyapman dedi Ibrohim alayhissalom. Men sizlarga haqiqiy e'tiqodni aniq ko'rsatdim. Chunki men Allohning avatgan elchisi. Sizlar Allohga cho'qinishinglar kerak. U osmon bilan zaminni yaratquchi. U olamdagi hamma narsaning Rabbi. میاد، degen but. O sizlarga foydamı elib kelanmaydi, ziyon zahmatmi solanmaydi. O jonsiz bir parcha tosh yoki to'ruk xolos. Bo'ldi. Sizlar endi uningga cho'qinmanglar. Shaytonning kayniga kirmanglar. Obdan o'ylinib yiqinglar. Tuyuq yo'ldan qaytishinglarga tilakdashman. Agar butning qo'lidan odamga baloyi ofat keladigan bo'lsa, u allaqachon menga baloyi ofat keltirgan bo'ladi. chunki men uningga аллы бұрылы ішенмеген едім. Бұныңдың оның балайы апет келтіренмейдіғалығыны көріп ағылы болуды. Bu hol butqı çoqunışının ərzməz bir ish ekanligini to'liq ispatlab berdi ibrohim əleyhissalam o'z qavmidikilarni allohning dəvətdiki bo'lgan düşəncəsini çoğunqırlaşdırıb, allohni but bilan selishtirib ko'rish imkoniyatiga ega qilish uchun allohning olamdagi hamma narsani yaratgan qudratini so'zlab berdi İbrahim aleyhisselam ulağı mundaq dedi. Beylanglar ki, ula mening düşmünümdür. Fakat alemlerinin Rabbi mening dostumdur. O meni yaratkan bulup, bana yol görüstüdü. O meni tamak bilen təminləydi. Ussuzluq bilen təminləydi. Ağırıp qalsam o meni saqaytıdı. O meni qabziruh qılıdı, keyin yeni tırıldırıdı. Qiyamet günü onun mening xatalıqlarını məqbirat qilishini ümit qilaman. Sörü Şuara 77-82 oyatlar Nasihatlar va ogohlantirishlar bu kishilarga hech qanday kar qilmadi. Ular hidoyatga minishni rad qilib, Ibrohim alayhisalomning tashviqotlariga qarshi turdi. Ibrohim alayhisalom o'z qavmidagilarning bundoq beparvolik qilib, butqa ching yipishvoganligiga nisbatan butqa qarta bir tadbir qo'llanish va shu orqali ularga butlarning insonlarni qutildirish tugul hatto o'zini qutuldirolmaydiganligini to'nitish qaroriga keldi shu chog'dagi qabilalarning odati bo'yicha yilda bir qitim keladigan hit kunida ko'pchilik shahar sirtiga chiqib birlashib ko'ngil aytishyapti ular hitni tabriklab bo'lgandan keyin butxonaga qaytib kelib yeyish uchun Harp kunilar nazri chiroq qilishga tegishli butxonaga nurg'un yemakliklarni tayyorlab qo'yishyapti. Hit yaqinlab keldi. Hammaylan Hitning tayyorligi o'zaro tabriklash bilan band edi. Ular Ibrohim alayhissalomni shahar sirtiga chiqib birga ko'ngil etishga taklif qilgan bo'lsa-mu, lekin Ibrohim alayhissalom buni rad qildi. Chunki u ular bilan birga bulg'inishni ravo ko'rmaydi. U mushu fursatdan foydalanib butlarni chiqib tashlashni niyat qildi-da, yolg'ondan kasal bo'lib oldi. Ularni uni birga berishga zo'rlamadi. Әксіче оның бамығалықы білән құшал болышып, құдды вабадын қашқандек оны ташлап, гүл қақалары ичілған алды шәр сыртығы чықып кетішті. Шәһәрдегі адамларның һәммәсе шүйәге кетішті. Хәтта бұтханны башқұрдыған вә оныңғы қарайдығалламы кетішті. Фақат İbrahim әлейхиссаламның өзілі ялғыз қалды. İbrahim әлейхиссалам бұтханыға келді. Бұтханыды тарашылап қойылған һәр хил бұтла болып, bularning oyiqi oldida nozu ne'matlar turadi ibrohim alayhissalom bu butlarga mansitmagan holda sizlar bu narsalarni yemabsizlarg'u nimishqa gap qilmaysizlar dedi yog'ochdan ham toshdan tarashlab yasangan bu butlardan hech qandoq sado kelmaydi albatta ibrohim alayhissalom bu butlarning qalb tashlarini ko'ldirilayotganligini o'ylab bir dilla qattiq g'azablandida butlarni urib tepib va palti bilan chiqib parchalab yog'och tosh dovisiga aylantiribdi ondin kishilar shahar sirtidan qaytib kelgan chog'da botxonaga kimning kirganligi va bu balani kimning paydo qilganligiga guvohlik qilsin uchun eng chong butni chaqmay qoldirib qo'yib paltisini uning bo'yniga esib qo'ydi shu orqali o'z qavmidagilarga butning zuvoni sezimi yo'q ekanligini o'zini qo'g'diyolmaydiganligini ko'rsatmoqchi bo'ldi ularni bu holni ko'rib uyg'unishi mumkin deb o'yladi ibrohim alayhissalom yerda yotgan purat yog'och tashlarga qarab qo'yib butxondan chiqib ketdi oilasiga qaytib ketib etib ko'ngil ichishga ketganlar qaytib kelganda ularga qandoq taqobil turish ustida o'ylandi kishilar hitni tabriklab bo'lib shahar sirtidan qaytib keldi ular butlarning pora pora qilinganligini ko'rib qattiq cho'chishib qaysi lo'kichak shundoq qilgandu deb o'ylashdi ulardan biri ibrohim bizning butqi cho'qinganligimizni masxar qilgan bu yomon ishni cho'qim shu qildi dedi kishilar ibrohim alayhissalomning butqi behurmatlik qilganligini sezgandan keyin qattiq g'azablanib uni tutib kelib jazoga tortmoqchi bo'lishdi ammo ibrohim alayhissalom bo'lsa xaloyiq yig'ilgan fursatdan foydalanib butq cho'qinishning bakmi ahmoqlik ekanligini tashviq qilmoqchi bo'ldi kishilar to'pi borgan siri ulg'ayg'ili turdi hammaylan cheqivetilgan but uchun intiqom ilishni va ibrohim alayhissalomning jazoga tortilishini o'z ko'zi bilan ko'rishni o'ylaydi ibrohim alayhissalom odamlar orasiga ilib kelindi shu omon qahrlik voqirashlar va ayiblash sadolari ko'tarildi ular tishlarini g'uchirlatgan holda ey ibrohim mabudlarimizga behurmat qilgan sanmi deb so'radi ibrohim alayhissalom ularga yomon yo'ldan qaytish to'g'risida yana bir qatim nasihat qilishning fursati keldi deb o'ylab mundoq dedi yo'q balki ularning buni cho'ngi shundoq qildi ular so'zlay oladigan bo'lsa kimning chaqqonligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar dedi sura anbiya 63 uchinchi oyat Xaloyiq bu gapni anglab nihoyatda o'ng'aysizlanib bir-biriga toptani qilishdi va shu chaqda butxonaga qaraydigan biror odamni qoldirib qo'ymaganligiga pushaymon qilishdi. Kishilar qig'idak gap topolmay beshini tuvan silib o'yg'ib Biroz o'tgandan keyin noiloj mundaq deyishdi. Ibrohim, sen butning gap qilolmaydiganligini aniq bilgan turug'liq, nemishqa bizga uningdan so'rab beqinglar. va uni guvohlikqa tortinglar deysan ibrohim alayhissalom ularningmi butning kishilarning ovozini anglayolmaydigan sezimsiz ekanligini atrofida bo'layotgan ishlarni ko'rolmaydigan qo'lidan hech ish kelmaydigan bir narsa ekanligini amaliyotda e'tirof qilganligini es qildi buning bilan ibrohim alayhissalom ularning butqa cho'qinishdagi ahmoqona harakati va johillig'ini tahlil qilib ulardan yaxshiroq o'ylanib ko'rishni talab qildi u oxirida mundoq dedi sizlar alloh taoloni qo'yib sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar sizlarga va alloh taoloni qo'yib sizlar cho'qinayotgan butlarga tifi sizlar aqlinglarni ishlatmamsizlar sura anbiya 66-67 oyat biroq ular bakmi cho'nqirib yetib ketgachga ha degandili g'opillikdan o'yg'onmadi Ular ibrohim aleyhisselamның oldida чауыз chitqi ейілғашқа, izzat тартып чидиянмай, can aççıqdı qorallarını işqisanmaqçı bolışdı. Ula etdi. İbrahimni köydüranla ve ilahlağı yardan berinla. Eğer ulağı hakiki yardan vermekçi bolsanla. Sure Enbiya 68. oyat ibrohim aleyhisselamның отқы tashlanishi ibrohim alayhissalom yomon ish qilmagan faqat mening egam olloh degannila izor qilgan edi xolos u jinoyat o'tkazmagan edi noitkasi butlarni chiqib kishilarning e'tiqodini inkor qilgan va ularni birdan bir allohga e'tiqod qilishga chaqirgan edi lekin u yurt oqsoqollarini dakki dukiga tushirib qo'yganlikdan yurt oqsoqollari uni o'tqa tashlab ko'ydirib jazolamoqchi bo'ldi buningga uning kishilarini jaholatdan va qulluqdan qutulishga undayotganligi sabab bo'lgan edi lekin bu hol oqsoqollarning ta'sir kuchiga xotimi berishdan derak beradi shu tufayli ular o'zlarining yovuz abdini oshkorladi ular ibrohim alayhissalomni lovuldab kuyayotgan o'tqa tashlab kuydirib chekilgan butlarga ta'ziya bildirmoqchi bo'lishdida taraf tarafdan o'tni yig'ishga boshladi hatto ba'zi ayollar kishilar kasal bo'lib qolganda Butlarımız ulağa aman iyisellik bağışlap, şifalık bereleydi. Biz İbrahim'ni köydürüp öldürüş üçün köprek otun tökpü kalaylı deyişti. İbrahim aleyhisselamını köydürüş üçün toplagan otun tağdak dövülüp getdi. Kişiler otulladın çemberek tam yasıdı ve onunku ot yaktı. Otullar şu haman lavuldap köyüp getdi. Ot yalqını her tarafki kengiyip, osmonning yerimini yo'p yo'riq qilyapti Ular İbrahim aleyhisselamni og'amchi bilan mahkam bog'lab, manchanoqqa silib o'tqa tashildi. İbrahim aleyhisselam o'tqa tashlangan bo'lsa-mu, lekin uning Allohga bo'lgan e'tiqodi o'zgarmadi. O't yalqini uni qo'rqitamadi. U o't ichida bir dilla dasturdi. O'zini Allohning qutuldirib oldiganligiga ishondi. Birdamdan keyin qo'yiq istitak uning gavdasini to'sib oldi. ot yalqini uningga yepishib kelavatadi. uning atrofida o'tinning paras-puras qilib kuyayotgan ovozi anglanib turadi. Bu cho'ng yong'in Ibrohim alayhisalomni qanda qildi? O't u bog'langan og'amchinni kuydiraladi. U o't ichida erkin bemalol bo'lib qoldi. Alloh taolo o'tni qizitish va kuydirish xususiyatidan mahrum qilib, Ibrohim alayhisalomni bu baloyi ofatdan saqlab qoldi. o't o'chib ish tutaklab pasaydi kishilar ibrohim alayhissalomning sog' salomat turganligini ko'rib hayron bo'lib demi ichiga tushib ketishgan holda qaytishdi bu hamma kishi o'z ko'zi bilan ko'rgan va allohning haqiqatan mavjud ekanligini isbotlab beradigan yana bir qoyil qilarliq mo'jiza edi ular munozirda qattiq mag'lub bo'lib qolmay balki ibrohim alayhissalomni zo'ravonlik bilan o't kuydirishdimi mag'lub bo'ldi дәл Аллах Таала отның әйбесін йоқтып, Ибраһим алейхиссаламны құтылдырғашқа мушриклар жүзі төкіліп рәсуа болды. Халайық аңтан қилишди. Бәзілер Ибраһим алейхиссаламға әгіш меңішні халайдығанлығын білдірішкен болсыма, lekin ko'p sondikilar yurt oqsoqollarining jazolashidan qo'rqib, Ибраһим алейхиссаламға ашкары әгіш меңішке петанаммады. İbrahim aleyhisselam ve dört padişah Nemrut. Bu vaka padişah Nemrut'a ait tez anlandı. Nemrut bu mücizlerini anlap bekme alaksadı olup getdi. Çünkü İbrahim aleyhisselamın butku kalıgınca dekil terz kıgallıkı, Әмілиетті падишахның өзгі кішілі чоқынындыған бұтланың бірге дәқіл тәріз қағалық боп есапылынады. Шу сәвәптен Padişah İbrahim aleyhisselamni orduga chaqirish to'g'risida yorliq tushirdi. Padişah Nemrut İbrahim aleyhisselamning bosh oyog'iga bir qur sapsilib chiqqandan keyin g'azablangan holda tanbeh berib mundoq dedi. Sen fuqarolar ichida parokandachilik tug'dirib, kishilarni butqa cho'qinishdan voz kechirmoqchi bo'lding. Ajaba sen mening hammadan ustun turadigan shoin shoq ekanligimni bilmamdan hech kim mening amr farmonimga xiloflik qilmaydi san yurakingni qoptoq qilib boshqalarni kushkurtib kishilar cho'qinadigan mabudni vayron qilding sening bizga cho'qindirmoqchi bo'lgan ilohing qandoq nima u ibrohim alayhissalom oldirmay tamkin javob berdi mening parvardigorim o'likni tirildiradigan tirikni o'ltiralaydigan yakka yegani parvardigordir u olamni va olamdagi hamma narsani yaratdi u olamdagi hammani yo'qitishga qodir podshoh bu gapni anglab javob berishga amalsiz qoldiyu lekin yana tanbamidi u mag'rur holda ibrohim alayhissalomga mundoq dedi man tirikni o'ldiraman o'likni tirildiralayman tirildirish o'ltirish huquqi mening olqinimda man o'limga hukm qilganlarni hayot qoldira olayman hayot yurgan har qandoq odamga o'lim hukm qila olayman mening oldimda sening egang nima nimidi podishon namrud ibrohim alayhissalom sharihlagan alloh taolo oyatlikni yaratdi hamda uni yo'qotishga qodir degan asosiy temidan o'zini imkon qadar qochiratdi ibrohim alayhissalom orqadillah alloh taolo quyoshni harakatlantiradigan qildi uning o'z orbitasida aylanishini belgilab uni sharqdan ko'tariladigan qildi agar sanmu hammaning qodir egasi bo'ladigan bo'lsang Quyoshning orbitasini o'zgartib, uni g'arbdan ko'tarildigan qila olamsan? dedi. Bu savol bilan podshoh Namrud zuvoni tutilib, intayin qiyin ahvolga tushib qoldi. Chunki uning safsatisi xalq olam oldida echib tashlandi. U jiddiylashib, podshohlik o'rnimni saqlab qololmasmanmikin, davlat amin topolmasmikin deb ansirdi. U Ibrohim alayhissalomni eng yirginishli dushman deb qarasimi, lekin hech nima qilolmadi. Chunki Ibrohim alayhissalom mo'jiza ko'rsatib, o'z e'tiqodini isbotlagan edi. Podshoh Ibrohim alayhissalomni chitirnig'icha o'shko'simi, lekin uning bilan oshkora dushmanlashib ketinolmaydi. Uning kishilarni isyon ko'tarishga qutirtib, podshohligini og'dirib tashlab etishidan ansiraydi. Shunga podshoh uni nazorat qilishga odam belgilab qo'yib, o'ch elish fursatini kutib turdi. Padişah onu yetim qaldırış üçün kişilərə onunğa yaqınlaşmaqlar deyə təhdid saldı. İbrahim alayhissalam xilma-xil ayibləş və çəkləşə uçurdu. U bu yerdən başqa yerə ketib din tarqitish qarorga keldida o'z yurti va qavmi qarindoshlaridan ayrilib Falastinga keldi. İbrahim alayhissalamning kishilarni hidoyat yo'liga mengishga qoyil qilishi ibrohim alayhissalom qalbiga chin e'tiqodini pukib o'z yurti va qavmi qarindoshlaridan ayrilib harronga keldi u yangi diyorda pok oq ko'ngil muxlislarni tepishni umid qiladi vaolanki u bu yerdagi kishilarning g'ofillik ichida yashayotganligini noayti tez sezdi ular quyoshga oyga yulduzlarga cho'qinadi allohga e'tiqod qilmaydi u ularni ogohlantirib uyg'otishga va ularni hidoyat yo'liga boshlab haqiqatni bildirishga bal bog'ladi kach kirdi osmonda kishilar cho'qinadigan yulduzlar ko'rinishga boshladi ibrohim alayhissalom ularni uyg'otish uchun ularning xatolashganligini oddiy oldi ko'rsatish yoki ularga ular cho'qinadigan yulduzlarni shu yerdala kamsitish yo'li bilan emas balki ular bilan munozira yo'li bilan haqiqatni sharhlamoqchi bo'ldi ibrohim alayhissalom ko'pchilik bilan birga yo'ltizlar ostida paranglashdi u bir yulduzga qarab bu haqlarning gapini do'rab u mening hammaga qodir egam dedi hamma odam cho'qinib kelgan heliqi yulduz uzoq o'tmay birdilla eqib tushib g'oyib bo'ldi u chog'da ibrohim alayhissalom yana goh ko'rinib goh ko'rinmaydigan bir izida muqim turolmaydigan bundoq egamni yoqtirmayman dedi oy chiqdi u boya eqib tushib ketgan yulduzdan cho'ng ham yo'riq edi ibrohim alayhissalom yana bu mening qodir egam dedi oy patqandan keyin u yana agar parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa man cho'qim ozg'uch qavmning qatorida bo'lib qoladiganman dedi so'ra anam yetmish yettinchi oyat uning bu gapni qilishidagi maqsadi kishilarga faqat Allohning o'zila odamni g'ofillikdan qutuldira oladiganligini bildirish edi. Ibrohim alayhissalom ularni baldirroq uyg'otish uchun Allohdan madad berib bu cheksiz zulmatni yo'ritib, ularga o'zdiri cho'qinayotgan yulduzlarning Alloh taolo tarafidan yoritilganligini bildirishni tiladi. Osmonda cho'g'da qizil quyosh ko'tarilib, hamma yerga tang nur chechib, yer jahonni illitdi va yo'ritdi. Buni ko'rib Ibrohim alayhissalom yana Quyosh har qandoq yulduzdan cho'ng, foydaliq ham ulug' ekan. U mening hammaga qodiri egam dedi. Lekin quyoshmi xuddi boshqa yulduzlarga o'xshash tog' kayniga mo'kindi. O chaqda Ibrohim alayhissalom bu quyosh, oy, yulduzlar bu yoqdan chiqib, u yoqqa kirib, goh g'oyib bo'lib, goh ko'rinib, bir yerda turmaydi. Buningda cho'qim ularga hukmronlik qiladigan bir yaratquchi bor. Bu yaratquchi Allohning o'zidir. Quyosh, oy va yulduzlarning osmonda paydo bo'lish va yo'qilishi Allohga bog'liqdir. Demak, quyosh, oy va yulduzlar kishilarning cho'qinishiga arzimaydi. Men cho'qinayotgan Alloh taolo bularga o'xshashmaydi dedi. Men haqiqatan batil dinlardan yiroq bo'lib osmonlarni ziminni yaratgan zotga yuzlandim man mushriklardan emasman sura anom 79. to'qqizinchi oyat ammo kishilar uning jakarlaganlarini qabul qilmadi balki uning bilan munozirlashdi uningdan butqa cho'qinishni umid qildi bu chog'da ibrohim alayhissalom ularga sizlar alloh taolo bilan munozirlashamsizlar man dal uning yetaklashi bilanla to'g'ri yo'lga manganman dedi ular ibrohim alayhissalomga tahdid silish va popoz qilishga boshladi hatto uni jazolaydiganligini aytdi ibrohim alayhissalom buningdan qo'rqib ketmadi balki u ko'nglida bular yulduzlar bilan allohni tang o'ringa qo'ygudek darajada bechora ham kulkilikkan bularning bu qiliqi kechirgili bo'lmaydigan gunoh shak shubhisizki bu gunoh ularni do'zaxga ib boradi deb o'yladi İbrahim aleyhisselam Mısır'da. Şam'da katlı kurgakçılık yüz berip, tirikçilik indayin kıyınlaştı. İbrahim aleyhisselam kahatçilikten kaçıp, xotini Sara bilan birga Misrga keldi. Bu davlatga shan shuhratli bir podshoh hukmronlik qilyotdi. Ibrohim alayhissalomning xotini to'limi chiroyli ayol edi. Bir qatim podshohning xizmatkori uni ko'rib qilib, padişahqa uning go'zalligini maqtadi va podishoni uni zo'rliq bilan tortib olishga qutiradi xizmatkorning gapi podishahga yiqib qoldida podishah ibrohim alayhissalomni chaqirtib sora uning nemisi ekanligini so'radi shu hamon ibrohim alayhissalom podishahning ko'nglidagini tushundi va bu gapni so'rashdagi maqsadini pamladi ibrohim alayhissalom sarani xotinim desa podshohning sarani totib olishidan hatta o'zigimi ziyonkashlik qilib qo'yishidan ansirdi ibrohim alayhissalom podshohga sora mening singlim dedi podshoh sorani eri yo'q ekan deb qarab uni o'rdiga elib kirishga buyurdi ibrohim alayhissalom darrov soraning qishig'i berib bo'lgan voqeani uningga aytdi ondan uningga podshohga men aytgandek degin dedi va allohga munojat qilib soraga omonlik tiladi Sara o'rniga keltirildi. Padişah onunğa eng chiroyli kiyimlarni kiydirdi. Eng esil zibu zinnatlarni taqadi. Lekin Sara bularga pisand qilmadi. Shoni Shavkat toji davlat onunğa erini va o'zi e'tiqod qilgan dinni unutildirolmadi. U atdigandan kechkicha g'amkin, parishon bo'lib odam yo'q xilvat joyda yuradi. Падиша Sara'nın aldığı kelip, onun интайын gəmkin ikkəlligini görüb, bir amal qilib uning ko'nglini ochmoqchi bo'ladi lekin sara podshohdan o'zini qochirib yuradi podshomi royi yenib karvatga o'zini tashlab yotdi podshoh bir tush ko'rdi tushida saraning eri baliqini sarani o'rdidan darhol chiqarib yutish lozimligini bildi podshoh tushidan uyg'onganda sarani qo'yib berish qaroriga keldi podshoh sarani qo'yib beradigan chog'da تېخى ئۇنىڭغا ھاجەر ئىسىملىك بىر دېدەكنى تەقدىم قىلىپ ئېرىنىڭ قېشىغا بىللە ئېۋەتتى demak ular baloyi ofatga duch kelay deb qolganda alloh taolo ularni bu ofatdan qutuldirib qoldi ibrohim alayhissalom misrda turib qoldi dastlabda u yerlik aholilar bilan noiti obdan chiqishib ketdi u ishchan bo'lg'achqa uning pul meli va chorvalari bara bara ovib hol kuni asta asta yaxshi bo'lib qoldi u beyg'andan keyin kishilar uningga hasad qilishga boshladi hatto uningga ziyonkashlik qilishgami urindi u bu ahvolni sezgandan keyin falastinga ketish qaroriga keldi u ya ilgari u yashagan joy edi diqqat berganinglarga rahmat